makadirio kupatikana na akaandika katika lauh al-mahfuz akaandika katika lauh mahfuz na nakumbusheni kwamba tulisema اللوح المحفوظ هو مصطلح في العقيدة الإسلامية لوح محفوظ ni msamiati au mustalah katika aqida ya Kiislamu yadullu bishaklin amin ala adati حفظ الله بها مقادير الخلق قبل أن يخلقه inajulisha chombo ambacho Allah amehifadhi humo makadirio yake ya viumbe wake kabla haja hajawaumba na tunaweza tukasema kuwa lauhi mahfuz huwa mustaudaun limashiatihi kwamba lauhi mahfuz ni store ambayo ndani yake ndiyo kuna matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa makadirio yake Allah na hukumu zake Allah amezikadiria na ameziweka katika chombo hicho kwa kila kinachotokea kinatoka hali ya kuwa tayari Allah alifisha kiweka hapo akasema al-Imam Ibn Abi Zaid al-Qayrawani alima kulla shay'in qabla kauni kwamba Allah alitambua kila kitu kabla ya kuwepo kitu hicho kutokea kwake fajara ala qadarihi kitu hicho kilipita katika makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala makadirio haya ambayo kitu hichi kimepita ndio yale yale ambayo ameandika Allah subhanahu wa ta'ala katika lauh al-mahfuz yudhillu man yasha'u bi eh, yudhillu man yasha'u Allah anampotosha mtakaye fa yukhdhiluhu akawa atamdhalilisha mtu huyo kwa sababu ya kupotea kwake biadlihi kwa uadilifu wake wayahdi man yasha'u na Allah atamuongoza mtakaye fa yuwafiquhu bifadlihi na akamwafikisha kwa fadhila zake yani akamwafikisha kuongoka kwa fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala wazi jamaa ambapo mtunzi katika kaulu almusannif aliposema alima kulla shay'in qabla kaunihi fajara ala qadarihi hapa الاتاجة تقريبا أربع مراتب ذا قدر وقت السماء الأولى علم الله بتقدير المقادير الثانية كتابتها في اللوح المحفوظ الثالثة وقوعها قبل مشيئة تحت مشيئته والرابعة الخلق والإيجاد هذه المراتب ذا قدر Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria kuweka katika lauh al-mahfuz Allah alijua kabla ukadiria Allah aliandika kaki aliandika hiyo kadari katika lauh baada ya kuijua kisha kutokea kwake Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuwa ameweka katika lauh al-mahfuz tahta mashiati chini matakwa yake na al-khalq wa madha wal wal ijad hatukaona taqsimu alqadar min haithu tafsil fi wal-kitaba kwamba kuna alqadaru alazali walqadaru alazali ni ile ambayo iliandikwa katika lauhi mahfuz kama ilivyokuja katika Qur'an inna kulla shay'in khalaqnahu bi-qadar wazi na hii wala hadha yakunu alqadar almutaalliq bilkitaba arba'at aqsam ikawa ile qadari inayohusiana na masala ya kitaba imegawanyika sehemu nne azaliyun umuriyun hauliyun wa madha wa hizi tatu pia zinatoka katika nini katika qadar al-azali kwa sababu qadarul azali ndio qadarun am ambayo ndani yake kuna makadirio ya kila kitu katika yale aliyokadiria Allah subhanahu wa ta'ala na hizi tatu zinatokana kutokana zinakuja kutokea kutokana na na nyakati zile ambazo sisi wanadamu tunashuhudia kama vile tukisema uh, hadaru al-umriyu ile ambayo inayokuja nayo malaika akija katika uh, tumbo la mwanamke wakati nutfa imeingia huko anakadiria uovu wa yule aliyoingia humo na wema wa yule ingia humo kama ilivyokuja katika hadithi inna ahadakum yajma'u khalqahu khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقينا أم سعيد الحديث hii ni qadarul umri ambayo kisha kadariwa pale yatakuwa yote ambayo yatakayokuhusu wewe katika umri wako yatakuwa na wewe vyovyote itakavyokuwa na alhauli ni ile iliyokuja katika Qur'ani, inna zalnao fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin amrin hakim يفرق يعني في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة الكتبة ها ni wale malaika ambao wanaandika yanatolewa katika lauhi mahfuz na kwa wale malaika wenye kuandika yale mambo ambayo yanayo yatakayotokea katika nini katika ule mwaka kama utakufa katika mwaka ule utaandikiwa utaandika huyu anayekufa mwaka huu kadhalika riziki utakula inaandikwa wakati wakati huo na kila kitakachoandikwa katika mwaka huo kullu amrin hakim ni kila kitu kisichobadilika ay muhkam la yubaddal wazi ni kitu ambacho kimewekwa sawasawa hakito hakitobadilishwa na katika yanayofanywa humo fura kullu amri hakime yughfaru adh-dhunub kadhalika pia usamehewa madhambi katika siku hiyo na na wakati huo ambao inateremka Ah, wanataramka hao malaika na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na qadaru al-yawmi hadha ma'ruf Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha katika ar rahman kulla yawmin huwa fi shanin kwamba Allah subhanahu wa ta'ala siku zote yupo katika shughuli ya kuwashughulikia waja wake wanamuomba anawajibu wale ambao wenye ku matatizo anawaondolea wenye maradhi anawaponya eh, wale wenye madhambi anawafutia kula yaumin huwa fi shan hii ni qadaru liyaumi na kila anachokifanya Allah subhanahu wa ta'ala siku hiyo basi kinakuwa ni kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala alikiandika katika nini katika eh Imam mahfuz amekiweka katika mustauda yake katika dasturi yake ambayo mashiatullah subhanahu wa ta'ala yanakuwepo hapo sasa eh? kwamba anakifanya hicho kinatokea hicho kitu kwa matakwa yake kwa kinatokea baada ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekitaka na wale malaika siku hiyo ambao wanaoandika wanakuja kukiandika na kinatokea وقوله يضل من يشاء فيضله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله قد تقدم لنا أن الله كتب مقادير هذا الكون imetangulia kwamba ساعة kwamba Allah ndiye ameandika makadirio ya ulimwengu huu وقضى فيهما بما قضى من شقاوة وسعادة كذلك pia Allah subhanahu wa ta'ala amehukumu yale aliyehukumu katika kadari yake au kwa viumbe wake min shaqawatin kama vile mtu kuwa muovu wa saadatin na mtu kuwa mwema wazi wa hayatin wa mautin yani ni shaqawa mtu kuwa muovu manake anakuwa dhalili wazi makhdhulu ha wa saada na mtu kuwa mwema manake anakuwa sayyid wa saidun واضح نكون متكوفو فكل شيء قد قضاه وكتبه في لوحه المحفوظ hakika kila kitu Allah amekihukumu na amekiandika katika lauhi yake ambayo ni mahfuz qala subhanahu wa ta'ala inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar hakika sisi kila kitu tumekiumba kwa kwa makadirio inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wa qala subhanahu wa ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum hakika hakuna kinachokupateni ha nyinyi wanadamu katika matatizo na mitihani hapa ardhini wala katika yale yanayokupateni ndani ya nafsi zenu kama vile maradhi na kukosa watoto njaa na mengineyo illa fi kitabin isiyokuwa yote hayo yameandikwa katika kitab min qabli an nabraaha kabla ya kuziumba hizo ardhi na kuziumba hizo nafsi ha kabla ya kuziumba hizo ardhi sababu ardhi eh, dhamiri narudi kwenye ardhi min qabli an nakhluqaha ay al arda wal anfus ardhi na nini na nafsi kula kitakachowapateni sio kwa Allah subhanahu wa ta'ala tayari kishakiandika uh, eh, kimesha kadiriwa wa saha ni nabii sallallahu alayhi wasallam annahu qala pia imesihi kutoka kwa mtume alayhi salatu wasalam kwamba amesema inna Allah masaha dhahara Adam hakika Allah amefuta mgongo wa Adam fastakhraja dhurriyatahu wazi fastakhraja dhurriyatahu kadhari Allah subhanahu wa ta'ala akawa ametoa kizazi chake au katika lafzi wasakata zuriyatahu na kimeondoka kimedondoka kizazi kizazi chake eh kwa maana Adam ndio kwa aliumba na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa mikono yake Allah Subhanahu wa Ta'ala kamuumba Adam kwa nini kwa mikono yake lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala akaugusa mgongo wa Adam kaugusa mgongo wa Adam katika ule mgongo kukadondoka kizazi wazi yani watoto wa Adam alayhi was wassalam wazi kadhari kama mbegu fulani fa qabada qabdatan Allah subhanahu wa ta'ala akawa ameshika baadhi katika zile mbegu zilizo dondoka ambazo ni watoto wa nani wa Adam alayhi salatu wassalam akashika mshiko mmoja faqala kisha akasema haulai ila nnar wala ubali hawa ambao waliodondoka Adam hawa na nikawashika hawa hawa hawa wataingia motoni wala sijali wazi wa qabada qabdatan ukhra na Allah akashika mshiko mwingine faqala akasema haulai ila jannati birahmati hawataingia peponi kwa huruma yangu hawataingia peponi kwa huruma yangu na hawataingia motoni wala sijali واضح الحديث أخرجه أحمد من حديث عبد الرحمن بن قت... ابن قتادة السلمي وصححه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى hii inaonyesha nini inaonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala watakaoingia motoni kisha wakadiria kuingia humo na atakayeingia peponi kisha wakadiria kuingia humo tangu aliposhika mgongo wa nani Adam kwa sababu ndani ya mgongo wa Adam ndio tumetoka sote na ndio watakao kuja wote watakuwa wametoka humo wazi kama tutakuwa tumezaliwa na mtoto aliyezaliwa na nani na Adam asili yake ni nani ni Adam so watu walioshikwa na Allah khabdatan kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema haulai ila aljanna birahmati wa ulai ila nnar wala ubali hao ndio ambao watakaoingia motoni hao ndio ambao watakaoingia tukaingia peponi watakaddama lana anna allaha adlun la yadhlimu ahada min khalqihi nametangulia kwamba huko nyuma tumesoma kwamba Allah ni mwadilifu hadhulumu yoyote katika viumbe wake واضح ها hapo unasema kama mbegu adhuriyatahu kadhari au kama mdudu chungu kama wadudu chungu kama sisimizi kama wadogo wadogo kama kama wadudu chungu وتقدم لنا أن الله عز وجل عدل لا يلزم أحد من خلقه كما قال تعالى أو كما قال تعالى جل من قائل إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون haika Allah subhanahu wa ta'ala hadhulumu watu kwa chochote, lakini watu wenyewe hadhulumu nafsi zao. Wa kama qala subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yadhlimu mithqala dharra, Allah azulumu hata uzito wa mdudu chungu au mbegu ndogo. Wa intakus hasanatan yudha'ifaha wa yuti min ladunhu ajran azima na Allah anampa tokana na huo wema mtu ujira uliokuwa mkubwa kwamba mtu akifanya jambo dogo likiwa jema Allah analizidisha aliongeza na anamlipia mtu kutokana hilo jambo ujira uliokuwa mkubwa wakala subhanahu wa ta'ala ma rabbuka bidhallamin lilabid ila ghairi dhalik kwamba Allah Mola wako si mwenye kuwadhulumu waja na aya zingine zinazofanana hizo zinazoonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala si dhalim kwa waja wake وفي الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا hii pia ni dalili inaonyesha kwamba Allah si dhalim anasema Allah enyi waja wangu kama mimi nimeharamisha dhulma juu ya nafsi yangu na nikaifanya baina yenu kuwa ni haramu jambo la haramu msidhulumiane eh wala hadha fanahnu naqul na juu ya jambo hili tunasema sisi inna allaha azza wa jalla yudhillu man yasha'u bi'adlihi fayudhilluhu hakika Allah anampotosha anayemtaka kwa uadilifu wake na akawa atamdhalilisha kwa kupotea kwake wa yukhalli bainahu wa baina shaitan fayastawli alayhi wa yaquduhu ila nari jahannam na akaacha baina yake na shetani shetani akamtawala na kumuongoza katika moto wa jahanna ni Allah subhanahu wa ta'ala anayefanya hivyo qala Allah ta'ala waqayadna lahum quranaa fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum wa وحق fi القول في أمم قد خلت من قبلهم من wal-ins fi أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين أنا سمع الله سبحانه وتعالى وقيضنا لهم قرناء أي وبعثنا لهم نظراء نظراء نواتو آه، مصحيبة مرافيكي نتولي watumia ha, hawa wanadamu marafiki minashayatin wadih fajalnahum lahum kawafanya hawa mashaitani kuwa ni kwa ajili yao kawafanya hawa mashaitani kuwa ni kwa ajili yao kwa shawishi na kuwapotosha katika mambo mazuri wabaathna lahum nudara minashayatin fajalnahum lahum ay haula shayatin ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala ja'alahum Allah subhanahu wa ta'ala lihaula'i annas kwa ajili gani fazayanu lahum hawa mashaitani hawa wakawapambia yale matendo yao tunataka kwenda kuangalia jambo la haramu kufanya jambo la haramu shaitani anampambia nenda nenda nenda wazi fazayanu lahum ma baina aidihim ma khalfahum yale yaliyoko mbele yao na yaliyopo nyuma yao kwamba wafanye wasiogope siogope adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuwa hawa mashaitani wamewapambia watu fanya matendo mabaya anasema Allah haqa alaihim qawlu fi umamin qad khalat min qablihim min aljinni wal ins innahum kanu khasirin ay awjaba alaihim wa nazala alqadaa wal qadar bi'adhabihim baada ya kutenda matendo mabaya na maovu Allah subhanahu wa ta'ala akawajibisha juu ya hawa watenda maovu eh qada na qadar ya kuteremka adhabu juu yao wazi kwamba qada na qadar ya kuteremka adhabu juu kwamba Allah ndiye aliwaletea mashaitani akawa akawafanya kuwa ni marafiki zao akawashawishi na kuwabadilisha kutoka katika haki walio katika batil kisha baada ya kuwa huko Allah subhanahu wa ta'ala asema wa haqa alaihimul qawlu ikawa imekuwa ni wajibu juu yao eh alqawlu fi umamin qad khalat alqawlu ay qawlu alazab haqa alaihim qawlu alazab sawa kama imekuwa ni wajibu juu yao kuteremka kauli ya adhabu fi umamin qad halat eh, kad khalat kwa nyumati ambazo zilizotangulia min qablihim kabla yao min aljinni wal insi katika majini na wanadamu innahum kanu khasirin hakika hao wadih <coughs> eh, ah, walikuwa ni watu waliopata sasa kama ilivyokuja katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala alam tara anna arsalna shayatin 'ala al tauzuhum azza wazi hivi haujui kwamba sisi tuliwateremsha mashaitani kwa watu gani kwa makafiri shaitani hawa wakawa wakiwachezea hawa makafiri katika kuwapeleka katika kufanya matendo mabaya hey tuzihijuhum ila almaasi ukiwashawishi kuwafanya wafanye maasi watahusuhum alaiha na kuwahimiza juu ya hayo maasi bisababi ma zayyanu kwa sababu yale ambao waliwapambia tauzuhum azza wazi فقال الله سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين واضح ها Umayashu yashu an dhikri rahman, na yeyote ambaye atakayepuuza. Yashu bimaana yurid, na yeyote ambaye atakayepuuza Utaji wa Allah, nuqayyid lahu shaitana, huyu mtu tutamtengenezea na kumpa shaitani wa kumshawishi. Fahuwa lahu qarin, kisha huyo shaitata atakuwa rafiki yake. Kwa nini? Amesahau na amepuuza utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, na utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala kusoma Qur'ani eh, utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala ni kuswali kama ilikuja katika baadhi ya ayat na baadhi ya hadith za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi alihi wasallam wa innahum la yasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun unakuja eh kwamba hao mashaitani hao eh kazi yao ni kuwazuia watu wasifuate ile njia ya haki njia ya sawasawa njia iliyonyooka wayahsabuna annahum mutadun kisha wakipindi hawafati njia hiyo ya haki njia iliyonyooka wakati huo huo wakawa wanadhani na wanajihesabu kwamba wao wameongoka aliyakuwa wamepotea hii ni nini ni njia ya shetani sasa anasema Sheikh Ahmad bin Yahya najmi rahimahullah fal idlalu qadaru min Allah sasa kupotezwa eh, au kupotea ni makadirio ya Allah kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wal abdu kasibun na mja ni mwenye kuchuma ni mchumaji tu lidhalali wa huo upotevu kama ukipotea ujue hii ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala nikukadiria upotee na wewe ndiye mchumaji wa upotevu huo wa failun lahu ha باختياره واضح na mja ndiye mwenye kutenda huo upotevu kwa kuchagua kwake kama mimi nataka nipotee anafanya yale ambayo yanampelekea yeye kupotea kwa kutaka kwake wa bitaathiri shaitani alaihi kadhalika pia kwa sababu ya kuathiriwa na shaitani katika jambo hilo la upotevu mashaitani amekuwa akimwathiri na kimshawishi mpaka kufikia na kufikia kupotea wallahu yuaqibuhu bihadha alkasbi na Allah anamwadhibu kwa sababu ya hili chumo wakalichuma kwa kutaka kwake waliftiari na kwa sababu ya hii khiari ambayo amefanya kwa khiari yake Allah subhanahu wa ta'ala anamwadhibu kwa sababu hiyo qala rahimahullah yahdi man yasha'u fayuwaffiquhu bifadli Allah anamuongoza mtakaye basi atamwafikisha kwa fadhila zake ay anna Allah azza wa jalla idha arada bi abidin khaira kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akiwa anataka mja afanye khairi yassara lahu man yaqudu ila alkhairi humwepesishia ile mja kumpata mtu atakayemuongoza kwenye nini kwenye ile khairi wa idha arada bi abdin sharra na Allah akimtaka mtu amja kuwa ni mtu wa shari khalla khalla humwachia Allah subhanahu wa ta'ala baina huwa baina nafsihi wa shaitani baina yake na nafsi yake na shaitani wake ili aweze kumpeleka huko ambako alikotaka kwenda wakad qala sahaba ridwanullahi alayhim na masahaba walisema Allah waridhie araita manama ya rasulullah هل هو في أمر قد فرغ منه أو أمر مستانف فقال صلى الله عليه وسلم بل في أمر قد فرغ منه hapa alayhi wasallam kusema mambo ya kadari sipate tabu masahaba walimuuliza mtume sallallahu araita unasemaje mtume maana amal ya rasulullah hatuna yatenda ewe mjumbe wa Allah hal huwa fi amrin qad furiga hivi ni katika yale mambo ambayo tayari yalishamalizika hukumu yake na makadirio yake au amri mustanaf au mambo mengine sisi tunafanya mambo ambayo yameanza hapo tulipofanya hayakuwepo katika kadari wala kitaba faqala sallallahu bal fi amrin qad furiga min bal katika mambo tayari shakisha yashahukumiwa qalu fa fi malama idhan ya rasulullah sasa tutafanya nini fa fi malama katika kipi ambacho tutafanya idhan ikiwa ni hivyo ewe mjibu wa Allah afala natakil ala kutubina wanadau amal hivi kwa nini tusibweteke tukategemea yale yaliyoandikwa katika kadari zetu gogo ya lauhi mahfuz na tukaacha kutenda faqala sallallahu alaihi wasallam imalu fanyeni kila mtu afanye fakullu muyassarun lima khuliqa lahu kila mmoja atafanyiwa wepesi kwa kile ambacho alichoumbiwa sasa eh? imalu kila mmoja afanye fakullu muyassarun lima khuliqa lahu kila mmoja atafanyiwa wepesi kwa kile alichoumbiwa falu saada yuyassaruna liamali ahli saada watu wema watafanyiwa wepesi watende matendo ya watu wema eh wa ahli shaqawa yuyassaruna liamali ahli shaqawa na watu waovu watu wabaya watafanyiwa wepesi kwa yale wayafanye matendo ya watu waovu watu waovu watafanywa wepesi wafanye matendo ya watu waovu hadith akhrajahu al-bukhari wa muslim min hadith ali ibn abi talib radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu Allahumma inna nastajiru bika min al-khuzlan hakika Allah kasisi tuna jikinga tunaomba amani nastajiru bika inatlubu eh, natlubu minka min alkhuzlan tuamanike kutokana na, na udhalili unaudhu bika min alintikas baada alistiqama na tunajikinga kwako wewe Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na kugeuka baada ya kunyooka mtu alikuwa shakuwa na mustaqim kisha akapinda aka, aka akageuka wa min alghayyi ba'da ar-rushd na kupotea baada ya kuongoka wanasaluka antusabita na ala alhaqi hatta nalqaka na tunakuomba Allah tuthibitishe sisi tuifate haki mpaka tunapokufa na kukutana na wewe bali hadha qala musannif kullu muyassarun bitaisirihi kila mmoja wetu amefanywa wepesi kwa wepesi wake yeye Allah kuweka wepesi wake yeye Allah subhanahu wa ta'ala ila masabaka min ilmihi kwenye yale ambayo alitangulia katika elimu yake wa qadarihi na makadirio yake min shakin wa saidin tokana na kwamba kuna wema kuna waovu na wema wa kana alaula an yaqul min shaqawatin wa saadatin katika uovu na nini na maana ndio ilikuwa bora zaidi ambayo ni, ni sidraka ameleta Sheikh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala tusikilize adhan Naam, qala musannif rahimahullah ta'ala, huu ni mlango mwingine alkhairu washarru biqada'i wa qadarihi. Huu ni mlango unaonyesha kwamba kheri na shari yote ni kwa makadirio na qada za Allah subhanahu wa ta'ala, ni kwa hukumu ya Allah na makadirio ya Allah, kwamba ikitokea kheri au shari, basi hiyo imehukumiwa na Allah na imekadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala يقول الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في عقيدته تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد الله ametakasika sawa kwa kutakuwepo kitu katika ufalme wake kile asichokitaka au yakuna li ahadin anhu ghina أو يكون أحد من خلقه خالقا لشيء وأنه ما ثم خالق إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر بحركاتهم وأجالهم الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم لإقامة الحجة عليهم Allah subhanahu wa ta'ala ametukuka ametukuka Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutapatikana kitu katika ufalme wake kisha kikawa kitu hicho Allah subhanahu wa ta'ala hakitaki au yakuna liahadin anhu ghina au kikapatikana kwa yeyote yakuna li ahadin ikawa kwa yeyote yani ikapatikana hali yoyote katika viumbe wake ya kuwa hamuhitaji Allah subhanahu wa ta'ala au yakuna ahadun au yakunu ahadun min khalqihi khaliqan li shay'in au akapatikana yeyote katika viumbe wake ni muumbaji wa kitu chochote wa annahu ma thamma khaliqun illa huwa rabbul ibad, na kwamba hakuna muumbaji isipokuwa yeye Allah mola wa viumbe wa rabbu amalihim, na mola wa vitendo vyao, yani vitendo vya viumbe li liharakatihim wa ajalihim, na yeye Allah ndiyo mwenye kukadiria harakati za hawa viumbe na ajal maisha yao au vifo vyao ule wakati wao wa kufa na wakati wao wa kuishi ajal jamo ajal na ajal ni wakati ambao amekadiriwa mwanadamu kuishi mpaka kufa amekadiriwa mwanadamu kuishi mpaka mpaka kufa inaweza ikatafsiriwa kwa maana ya maisha na kwa maana ya nini ya kifo lakini ni kitu ambacho kimekusanya baina alhayat wa madha wal maut Allah angadiria hilo na hapa sababu imekuja harakat ajal takuwa kwa maana almaut albaithu arrusul ilaihim liiqamati alhujjati alaihim Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio mwenye kuwatuma mitume kwa hawa viumbe ili kuja kuwasimamishia hoja ilikuja wasimamishia wasimamishia hapo qala rahimahullah katika sharh anasema Sheikh Ahmad Allah amrehemu Yahya an-Najmi innal qailina bil qadar wa humul qadariyatu nufa hakika wanaosema qadar ambao wamepewa lakabu ya al-qadariyatu nufa watu wenye kupinga qadar yatadammanu qauluhum inaenda sambamba kauli yao annahu innahu yaqaw fi mulki llahi ma la yurid ya kwamba kuna mambo ambayo yanatokea katika ufalme wa Allah yale ambayo Allah yeye hayataki wa hadha mustahilun na kitendo hichi ni muhali hakiwezekani ha, la yakunu fi mulkihi shay'un, hakuna kitu kitakacho kuwepo ndani ya umiliki wake Allah subhanahu wa ta'ala illa waqad aradahu, isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala amekitaka kiwe. Bal sabaka an qulna, bali tumetangulia kusema inna Allah arada al-kufra walfusuqa walisyana kaunan kwamba Allah aliutaka ukafiri wa waja wake na uovu wa waja wake na maasi yao kaunan viwepo vitu hivyo viwepo vitu hivyo kavitaka viwepo kaunan wazi eh. wa wamanaahu shar'a sawa eh? wamanahu ushara na akawa amevizuia vitu hivyo kisheria, kwamba kule kuwepo tu kinyume na sheria na kwamba yeye haviridhii. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye ametaka ametaka viwepo, wazi, lakini akazuia vitu hivyo kisheria alipovitaka viwepo kaunan, kwa kuwepo kwake tu, kisha akasema hiki msifanye na hiki msifanye na hiki msifanye na hiki msifanye kisha akampa mwanadamu khiari ya kufanya na kutokufanya wazi kisha akawa mwanadamu amefanya Allah akamwadhibu kwa sababu ya kufanya kwake ule kufanya kwake kwa hiari yake Allah subhanahu wa ta'ala akamwadhibu kwa sababu ile hiari ambayo aliyoifanya hali yako kisha kataza kisheria sasa anasema wa anna al-ibada sairuna ila ma aradahu kauna, na kwamba waja Allah subhanahu wa ta'ala ni wenye kwenda sairun, sawa, ni wenye kwenda katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyataka yawepo kauna, wataenda wazi ni wenye kuwa ni wenye kuendelea kuwa katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyataka yawe kaunan haa faladhina yakuluna wale ambao wanaosema innal khaira min Allah hakika khairi inatokana inatoka kwa Allah wa sharra min al-insani na shari inatoka kwa mwanadamu jaalu khaliqain hawa wamejalia kwamba kuna waumbaji wawili faashbahu almajusa wakafanana na majusi wabudia moto wa lazima min qawlihim an yakuna fi mulki llahi ma la yurid ikawa imelazimu katika kauli yao kuwepo katika umiliki wa Allah na ufalme wake yale asiyoyataka waqtada hadha alqawla an yakuna Allahu maghluba kadhalika ikaenda sambamba kauli hii kwamba Allah atakuwa ni mshindwaji Allah atashindwa katika baadhi ya mambo haya hadha alqawl batil Sheikh anasema kauli hii ni kauli batili wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul Allah anasema wallahu ghalibun ala amri na Allah ndiyo mshindi juu ya jambo lake qawlu au yakuna ahadu min khalqi khaliqan li shay'in hawa akawepo moja katika viumbe wake kuna muumbaji wa kitu chochote katika vitu vilivyoko hapa duniani wa annahu ma thamma khaliqun illa huwa rabbul ibad wa rabbul a'malihim na kwamba hakuna muumbaji mwingine isiyokuwa Allah mola waje na mola wa viumbe wao viumbe vitendo vyao illa eh, wal muqaddiru li harakati muajalihim na Allah yeye ndio mwenye kukadiria harakati zao na ajali zao vifo vyao albaithu rusul anayetuma mitume ilaihim liiqamati alhujjati alaihim anawatumia mitume wao ili wasimamishie hoja juu yao qawluhu yakun ay tabaraka wa taala ay yakuna ahadun khaliqun ghayru subhanahu wa taala kwamba kutakuwepo muumbaji asiyekuwa yeye alladhi huwa rabbul ibadi wa rabbu a'malihim وقد علمنا مما سبق أن الله خالق للعباد وخالق لأعمالهم واستدللنا على ذلك بقوله تعالى عن إبراهيم أنه قال لقومه قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعبدون hivi kwa nini mnaabudu kile vile mnavyovitengeneza wenyewe kwa kuvichonga eh na kuvichora Allah khalaqakum ma ta'malun Allah yeye ndiye amekumbeni nyinyi na yale ambayo mnayoyatenda fahuwa alkhaliqu lahum yeye Allah ndiye anayewaumba aliyewaumba wal muqaddiru li harakatihim wa ajalihim na ndiye mwenye kukadiria harakati zao na uhai au maisha ya kufa kwao wa anna ibada sairuna ila ma qaddarahu lahum wa alayhim na kwamba hawa waja wanakwenda kwenye ule mstari ambao Allah amewakadiria wao katika mazuri na amewakadiria wao katika mabaya ama min nahiyati shar'iyya ama katika upande wa kisheria faqad arsala ilaihim rusula Allah amekwisha watumia waja viumbe eh, mitume wa anzala ilaihim kutuba na kadhalika pia amewateremshia juu yao vitabu liqamati alhujjati alayhim ili wale vile vitabu na wale mitume wasimamishie hoja wa bayanul haqqi lahum bayanul haqqi lahum na kadhalika wabainishie haki hao waja wa Allah faman tabi'a rusula wa ata'ahum faqad naja kwa yoyote ambaye atake wafuata wale mitume na akawatii huyo ataokoka waman khalafahum wa amila ala ghairi ma ja'u bihi faqad halak na yeyote ambaye atakayekhalifiana na hao na katenda kinyume na yale ambayo waliokuja nayo hao mitume basi atakuwa ameangamia تقوم من الله أعلم يكفي بهذا القدر صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم